ku makuru amwamwe yamushitse ku nyota. Gira icyo ushikirije. Gira nuko rero indangagihe yamaze kubibamenyesha ni ikiganiro giricushikirije mwiriwe bakunzi ba radiyo isanganiro ahari hose muri ko muradukurikiranira kaze mu kiganiro giricushikirije aho radiyo isanganiro ibaha akaryo ikabaha n'akanya ko kugira icyo mushikirije ku makuru mwumvise kuri No radiyo mu ndwi yose ni ukuvuga muhabwa akaryo mukagakoresha ku mwanya nako mukagakoresha neza ariko kandi mu gushikiriza icyiyumviro cyanyu mugakoresha imvugo yorohereza bose mukirinda gutukana mukirinda no gufata nabi abandi mugashikiriza icyiyumviro cyubaka kugira ngo umwe wese atahure icyo yari akwiye gukora nuko rero tubaha ikaze muri kino kiganiro gihagarariwe na Serafine Hakizimana mu buhinga bw'ivyuma mwije wumva Omer Nduwayo uburundi nuko rero amwe mu makuru makuru makuru yaranze indwi twarayacurangije nuko uh, ubwa mbere na mbere bwobwo uh, ni leta y'u Burundi yahindutse muri ino ndwi aho ubona yuko ku munsi wa gatatu mu nama yakoranye gihutihuti hatowe izina rishasha risubirira uh, izina ryahora ni ukuvuga uwahora uh, ku ntebe y'uburongozi uh, bw'umushikiranganji wa mbere mu Burundi Alain Guillaume Bunyoni asubirizwa na Gervain Dirakobuca uh, ku ntebe y'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi bikaboneka rero yuko kuva kuri uwo munsi hakozwe ibikorwa bitari bike mm, aho mbere umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi mushasha yahavuye anarahira kuri uwo munsi nyine maze ku munsi w'ejo naho hashingwa leta Nshasha ubona yuko kuri uno munsi abari muri leta Nshasha abashikiranganji barahiye nuko uko bikaba ariko byari byifashe muri Nondwi mu gisata cya politike reka rero e, ku bindi byaranze ino ndwi ibikorwa by'urugomero rutanga umuyaga nkuba ku ruzi byaruguruwe ikese ku munsi wa kabiri evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'uburundi akaba ari we yuguriye ikese rugomero rutanga megawate cumi na zitanu kuva mu za mukakaro uno mwaka turimo rukaba urwo rugomero rwatanguye kubakwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ubushyikirangange bw'ubudandaji kumwe n'ubujejwe uburinyi bwarasubiriye kwemerera abadandaza kwinjiza ibidandazwa bivuye hanze y'igihugu mu itangazo ry'ubwo bushikiranganji eh, bubiri hari ku munsi wa kabiri berekana ibizokwinjiza ko ibizokwinjizwa nako ko ari ntete ifu y'ibigori isukari n'isima naho rero biruko iyo tangazo rikaba ryarangiza rivuga ko ibintu bijyanye no kwinjiza bidandazwa hamwe no kuriha amakori biguma byubahirijwe hisunzwe itegeko ribigenga eh, nuko eh, nk'uko rero nawe babwiye nuko jeruvendera ko buca rero ari we yemeje n'inama nshingamateka ku munsi wa gatatu mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere y'uburundi asubiriye Alain Guillaume bunyoni jeruvendera ko buca rero akaba yahora ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Eh, nuko rero eh, Gervain Dirakobuca eh, akaba yaciye arahira ku muhingamo wo kuri wa gatatu nyine imbere y'umukuru w'igihugu bimwe mu byamuranze mukaba mwarabikurikiye hano mu makuru yacu kuri radio isanganiro umugambi senda defudede rero ukaba umukeza kuba yaratowe kugira ngo abe umushyirangange wa mbere w’u Burundi. mu kiganiro kwa amakuru ku mugoroba wo kuri uwo munsi nyene wa gatatu Nancy Ninette Mutoni avugira umugambi Sende fdd akavuga ko bakenguruka ingingo iyo gusaba kuzana ibidandazwa mu Burundi nk'isukari n'isima ukumva rero yuko iyo ngingo yafashwe n'ubushikiranganje uh, ya bagize icyo bayivuga ko mu mugambwe sendede fdd amadosiyane rero harimo ayajyanye nawo n'ubutunzi n'ay'imibano niyo uwahora ari umushikiranganji wa mbere alain guillaume bunyoni yashikirije umusubiriye muri ayo mabanga cyeruvendira ko buca muri izo dosiye harimo iyijyanye no gukora mu buhinga bwa none ngo bakurikirane ibikorwa byose by'igihugu uko biriko biratunganywa hamwe no gutunganya gushasha intara n'amakomine y'igihugu hari ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane aho haba kubisikanya muri ayo mabanga hagati y'abo babiri Mugambwe ya pedere wo uvuga ko udashimishwa na leta nshasha yarayishinzwe ya, ya, ya Gabriel Banza witonda rongoye uwo mugambwe asigura ko idahurikiyemwo imigambwe yose agasaba umukuru w'igihugu ko leta yo kugururirwa bose urumva yuko ukariko umugambwe wa PDR ubibona Faustin Ndikumana rongo ishiramwe Paxem rihamagarira abarundi guhindura ingendo we abona ko leta yoza itora inyishu y'ibibazo bihanze abanyagihugu hamwe n'igihugu bwacu ikindi ngo ni uko leta yokorera hamwe mm, igashyira mu ngiro porogaramu yanditse bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya bujumbura barashimishwa n'ingingo y'ubushyikiranganji bw'ubudandaji buri kumwe n'ubujejwe uburimyi yo gusubira kurekura ibidandazwa nk'intete ifu y'ibigori isukari n'isima kwinjira mu gihugu bivuye mu bindi bihugu nubwo biruko na radio isanganiro kuri uno wa gatanu basaba ko ni n'ibyamara kwinjiza kwinjira byoca bijya ku biciro byahora ko kugira n'umunyagihugu wese ashobore kubironka bizimbutse na ubu biri ku kizimbo Mugambo w'abadasigana yipona uvuga ko ataruhara ufise mwihonyabwoko ryabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 mu kiganiro ku munsi wa kane hagati y'umugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha barundi Olivier nkuru nziza arongoye uwo mugambwe atanga itandukaniro ry'umugambwe utwara pactieta hamwe n'intwaro y'umugambwe umwe w'ico gihe muri mu mugusore severe rero bamenyesha ko bategerezwa kumviriza abari muri uwo mugambwe ngo kuko mu matohoza bariko barakora nk'uko bivugwa n'urongoye severe Pierre Clavenda yicariye abakogwa ko amatohoza bavugamwo cyane umugambwe ipona uh, ibyo ni ayo n'andi makuru yaranze inondwi mu makuru yaranze inondwi abanyagihugu bo mu ntara ya kirundo basaba ubushikiranganje mu byo bujeje harimo kunguruza abantu n'ibintu kongera kuyibutsa ibiciro ntarengwa byo kuyunguruza ni mu gihe igitoro gisa n'ikiriko eh, kiraboneka ariko itike ikaguma ari ya yindi idahinduka aho mu kirundo eh, ku modoka za probox no igiciro kiracigwije na gatatu kuko kuva mu kirundo uje ingozi haracarihishwa ibihumbi cumi na bibiri amafaranga ari hagati ibihumbi cumi na bibiri na cumi na bitanu kandi abenshi baba baronse ibitoro urumva yuko ikibazo cyo kwiyunguruza kigihanze abanyakirundo abanyagihugu basasumwe ku munsi wa kanejo ngo baronse imisegetera irimo umuti wica imibu batanguye kuyironka kuri uno wa gatanu mu ntara y'ubuvuzi ya karusi abarongoye ako karere k'ubuvuzi bavuga ko imisegeteri iriko itangirwa mu bibanza mirongo umunani na bitanu byategekanijwe mu ntara kandi bakemeza ko imisegetera yashikanywe muri iyo muri ivyo bibanza muganga rongoye intara y'ubuvuzi asaba ko abantu basasumwe boce baje gutora imisegetera uh, bukeye bwaho uh, bisigura ko ubusasumwe no munsi aca agenda bukeye kugira ngo ahabwe imisegetera aho kurindira iminsi ya nyuma ngo bagundane ukwakira ibirego by'abantu bafitanye amatati hamwe no kumvikanisha eh, ni bimwe mu byo abahuza canke intayo yo kumugina ijejwe biri mu itegeko ryo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ryunganira ingingo z'igitabo cy'amategeko agenga bitohoza n'iburanishwa ry'imanza z'amatati ryerekeye kunagura intara kumugina yamara iryo tegeko ritomora ko intare yo kumugina itigera ishinga ibihano ni mu gihe rero ku munsi wa mbere igenekerezo rya cumi na kabiri eh, cumi na kabiri nyakanga ariho amatora eh, yabo bagejwe intahe zo kumugina mm, imanza z'amatana ko eh, ego abajejwe abahuza abahuza canke abajejwe intayo kumugina eh, bazotogwa mu gihugu cyose imvura ngo ntiratasura naho mu duce tumwe tumwe tw'igihugu iziracishamo ikagwa byashyikirijwe ku munsi wa kabiri n'umuyobozi w'igisata kijejwe ibirere itwo meteorologi mu gifaransa mu kigo ijebu kijejwe ibirere n'ibihe mu ruganda rwo gushikiriza integekanyagihe cirima ry'agatasi gimirije babonwa nayo Deogratias no muyobozi ajejwe ivy'ibihe mu kigo ijebu yatangaje uko imvura izogwa mu mezi ane arangiza umwaka wa 2022 mu ntara ka zigize u Burundi kumva yuko hose hitezwe imvura abagwiza mbuto babona ko leta ikwiye kugira igice cy'amafaranga irihira umurimyi ku mbuto nk'uko biri ku ifumbire babishikirije ejo ku munsi wa kane gitega mu ruganda rwahuje ubushikiranganje bujejwe uburimyi abayobozi mm, bajejwe uburimyi mu ntara hamwe n'abaserukira amashyirahamwe y'abagwizambuto kugira batunganye gushasha icyo gisata cy'imbuto umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi yamenyesheje ko ibyo bisaba ah, ibyo basaba nako byumvikana kandi bariko bariga uko vyogenda Ikiringo cy'ukwezi kumwe nicyo cyahawe abantu bahingura imikate ngo babe biyandikishije mu kigo BBN kijejwe gusuzuma uh, ubuziranenge bw'ibidandazwa mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri no wa gatanu umuyobozi mukuru w'ico kigo asigura ko benshi mu bakora imikate bayikora nabi muri ico kiganiro nyene Professeur Severin Sindayikengera yiyamirije abadandaza batekera ibidandazwa byabo mu bitekezo vyakoze bivanze nk'amacupa avamo amazi n'ayandi asanzwe akoreshwa rimwe gusa ambaraje usage inike mu gifaransa abakoresha rero ayo macupa bakaba bahawe ikiringo cy'amezi atandatu kugira babe bahagaritse kuyatekeramo aha mukumva yuko abakoresha ayo macupa cyane cyane nk'abatekera amavuta y'amamesa hamwe n'ibindi Eh, urumva yuko bafise ikiringo cy'amezi atandatu kugira ngo babe bahagaritse gutekera muri ayo macupa ku isaha eh, zibiri rero z'ijoro n'iminota cumi n'ine muri sitidiyo za radio isanganiro nayo masaha nyine mudukurikiranira ko aho muri hose mu turere dutandukanye tw'uburundi tubaho ikaze eh, ku kigoro yarabye ko abarundi kumbure ibyo bari biteza ari byo byabaye bari biteze ko abarundi eh, uno kuvuga hari igipfungu urabye uko ibintu byagenda biduga muri kino gihugu mm. wabona ko hari agahaze twabona ko hari agahaze kuko eh, twavuga abantu twasemerera ariko hakajya tukabura ikintu na kimwe gihinduka muri kino gihugu mm, nk'ibiki byadugaga Emmanuel urazi ko abanyagihugu basemerera mu ntara zose ibiciro biguma biduga mm. ibintu tukasemerera ariko ntihagire n'igihinduka ni ukuvuga burya bushikiranganji bwahinduwe twe tubona ko ariho hari intambamyi Mm. mwibaza ah. yuko hari ikintu gigiye guhinduka neza cyane na cyane cyane cyane cyane igiki nk'ibi bijyanye n'ibidandazwa byaduka ku munsi ku munsi mm. hari ingingo zafatwa ugasanga ntizorohereza abakora ubuzi bujya na bujya ibidandazwa ibyahe neza neza ga Emmanuel ibifungugwa ibidandazwa byo kubaka ibidandazwa ibyahe ibidandazwa by'imfungugwa ibidandazwa byo kubakwa ndetse n'ibindi n'ibindi uti byaduze byose yego ubu mukaba mwiteze ko hagiye kuboneka agahengwe kumbure bazobisubiramo iyi leta nshasha tuyiteze ko byinshi abanyagihugu twayishimye cyane twakengurutse mm. hama ikindi mhm. ni iki kijyanye n'uko ubushirangaje bw'ubudandaji bwarekuye abantu bafise uburyo bifise bakura bidandazwa hanze nk'ibijyanye n'amafu ibiharage n'isima n'ibindi mm. twasaba ariko leta kubera ubukene abanyagihugu basanzwe bafite mm. nyabura naho bababwiye ngo bindire mu bindi bihugu kuzana ibidandazwa mhm. amakori byasaba babikure ko amakori kuko mhm. abanyagihugu turakenye bize bikaguma bizimbye nta tunguko tuzobibonamo mm. utibagabanije amakori nabyo mwiteze ko bizoca bigabanuka neza cyane hano icyo nturangiriza ko mhm. ni abagwiza mbuto iki kintu basabye mm. ahubwo ntabwo bari bakwiye kuturihira ibice bari bakwiye kuturihira imbuto yose kugira ngo abanyagihugu tugwize umwimbu hama turonke icyo dufungura n'umufukuro nk'amafaranga murakoze ariko kandi Emmanuel mm, Emmanuel yamaze kuva ku murongo ndakumva eh, ndakumva ariko kandi urumva yuko leta nayo iciye itanga imbuto ku buntu urumva yuko ikigega cyayo nayo cyo hava gisigara kigaragara nta aho hari byewe ntabwo bufise ko byo eh, hava bica byononekara muri leta naho oya oya oya ntabwo imbuto imbuto ihawe abanyagihugu bene bene bene leta nyene mm. nibaza ko atacyo kononekara mugabo naho bodukorera icyo abagwizambuto basabye naho nyine twoshima kuko leta n'umubyeyi natwe turi abana bayo nta ngorane yo birimo nitwa juvenale mukayogoro juvenale nde ndayishimiye juvenale mukayogoro neza na neza uherereye hehe mukabizi ahantu hitwa mukabizi mukabizi ni muri zone yahe zone nyene kayogoro aha duga kw’ijambo ijambo bwana juvenale ego turashima no kuri mukuru w'igihugu none itelefone yawe wayifashe gute raba ukuntu umera nk'uwigiza gato ku munwa kugira ngo tukumve neza aha ati juste turakumva juste duga ku ijambo duga ku ijambo jisite ubu iyo wacu urebye nk'isabune aho uri amajana atanu igeze ku mafaranga amajana umunani wumva leta ya burya irahinyanyura kuko ibirere biraduga ibindi n'ibitoro bigaca bibura ngira ngo hanywa gahamazi none mwe mwibaza yuko abashikiranganje kumbure bare bahinduye babafise bafise uruhara muri ibyo vyiduga ry'isabuni ngaho Bo, nichi yumviro cy'uwawe bwana Justin ngaho mu giteranyi reka twizere gusa ko kumbure e, ibizohinduka bizohinduka tubyizere eh, ariko oh, sinawo kwemeza yuko eh, leta yarayihindutse yose yoba yarifise uruhara mu iduga ry'ibiciro by'ibintu bimwe bimwe harimo n'ibifungurwa kumbure reka tubirindire turabe bitera bijya boba babivuze ukwahe mm. ukwahe leta yabivuze ati ibidanazwa byinjire mu burundi nk'isukari eh, eh. isima n'izo ntete eh. ni ukuri abanyagihugu bukoroherwa agahengo kazoboneka yego ikindi nacyo mm. ni murabe leta y'ubushikiranganji y'uburimyi n'ubworozi mm. murabe ikibazo cy'igitungwa yuko iminsi abanyeshuri baguma baje ku ishuri Nagomba kumanza gushimira Imana yaduhaye leta nziza. Mhm. Mm Uko Imana ari yabo ni mu leta yose yagiye aracanga mu gihugu cy'u Burundi. Mhm. Mm ko byagiye birangiza tureka ndabarungire leta imeze neza hmm. imwe n'abarundi bose batari kwigira bagaya ko bwawe itandukaniye na leta zahaciye nawe ko haraba kwera iyi leta hmm. irakomeye cyane hmm. ubu birakuma aha ego kweri akaba barakoze filipe bandanya hama turadishimira n'umukuru w'igihugu kuba yaruguru yaruguru mu mwaka gubu mm. kweri imana imuheza agire arakumva ego hmm. amatwita yuko ibintu bigiye duhinduka ko na leta yahindutse hmm. leta nje leta ngozi mm. nyirabe ishireho amategeko nyene abiraba mm yongere ifatire ingingo umuntu yobikora agafatwa mm. ahantu z'akarorero Richard Nsambi nsabi yumva mudutwe urakenuye cyane Yego murakoze Ugira ibihe byiza ngaho mudutwe namwe ku isanganiro bw'amahoro turagushimiye uwundi munywanyi mwiriwe mahoro ngaho iwanyu yambu neza tuwe ni sawa namwe gute ni sawa na twebwe ngaho iwacu eee eh, uganira na omeranduwayo nawe witwa nde jean dodiye murutana jean dodiye murutana neza cyane akazina k'ikirundi nzitonda ego me duga ku ijambo ni ukuvuga ngo ikibazo ikibazo ufise mugabo kiri muri bibiri ni ukuvuga mu ndwi yahera nateye akamu ngaho kwa iradiyo nyine naba yuko twebwe bato bato twofatwa mu mugongo hanyuma tugasahiriza leta mu gihe ibinaniwe mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu tanke bagiye kuzahanirwa mhm. hanyuma rero twabyumvise ibyo twasabye yuko meze nk'ibitora umurongo nahandi ku n'iciro n'ibiciro cyangwa ibijyanye n'ifungurwa kugira ngo mwabyumvise yuko bateye akamu yuko abaguzi atunga bishoboye buza ibintu by'intete kugira ngo bisahirize igihugu mm. rero ako ngomba kuvuga ni aka rero mhm. rero ngomba kuvuga kugira ngo banyumve kandi bumve yuko ari umwitwariko ku gihugu cyangwa kubera igihugu bato bato bande abo banyacubahiro mm, domako domako neza neza ntibagwanye bitwararika abagwiza tuba jando wodomako ni abanyacubahira baho ushaka ko babyumva ibyo ugomba kuvuga hariho abanyacubahira bagejeje gufata ingingo nk'umushikirangaji kanaka ajeje ubutunzi cyane ubudandaji n'amahinguriro aha duga ku ijambo aho twakumvise he dawa mugabo hari hariho umukuru abakuru babo nk'umushikirangaji w'abagati mu gihugu cyane umukuru w'igihugu nyene cyane cyane abo nibo ntera kamo kuko nibo baseta ingingo yihuta gusumba abo bandi bose mhm. cyo ndavuga rero ni iki mm. kandi ndabikengurutse hmm. icyo saba rero ngaho amaraso mashasha ndayakeneye impinduka kandi ndazikeneye hmm. aho njya mvuga ku bijyanye n'iki gihe mu iminsi usanga umuntu uwo ari we wese yiswe nk'umupolisi abayeho mu buzima yibaza yuko abonye moto aba abonye ikiribwa mhm. ibyo rero ndakeneye kubona neza muri leta shasha hmm. impinduka hanyuma natwe bene igihugu bafise utumoto dufatwe nk'abanyagihugu bari kubateza imbere igihugu tureke gufatwa nk'abana urakoze cyane ibintu bivuze uko uzasanga nk'igihugu nka cyose ahantu hari bariyeri mm. ah, isuka yaraduze ibiciro cumi na bibiri n'ububanza n'igugwa yahora igugwa ngahe yari ku bihumbi mirongo itatu kuri cumi na bibiri yahora igugwa ngahe itaraduka ibihumbi umunani mm. yaduze ko ibihumbi bine ababijejwe bariko barakumva twizere ko bazofata ingingo nuko boraho bakatwugura amasoko tugashora mu isoko nandi wo kuri batatwuguriye kuri abana kuri n'umwaka ntibazokwiga urakoze yego namugize neza twizere yuko ababijejwe bariko baravyumva bariko baravyumviriza bazora bakumbure barabe uko bigenda cyane cyane ko babonye mu ndwi ya mbere ishure ryatanguye abanyeshuri bakaba batatonze ku bwinshi bazoheza barabe bigisho byavuye ko hamaze ingingo zifatwe tugushimire cyane undi munywanyi ku murongo mwiriwe yagize mwiriwe yambuneza tuganira nande ane ah, butoyitoma butoyitoma umeze neza gabuto ni amahoro burema kandi ndakomeye eee eh, utwakuye urihe none yewe reka mbere maze mbashimire kabisa ko inzara dufashije wa murongo wa mirongo umunani bitatu tukaba turi ngo turabumviriza neza ubu munatwumva gatanu kuri gatanu sana ijana ku ijana none gabuto nk'ayo makuru menshi twavuze ayagukoze ko n'ayahe yewana aya makuru yego yose ni meza mhm. ariko amakuru yankoze ko ndashimira leta kabisa ko yemeye ko isima n'ifarini n'ibigori bishika mu gihugu bivuye hanze mm. wibaza ko bizoca bihindura iki yo reka reka reka none nk'ubisima ku ma yo mu makesike wayibona ziyobaye nk'iforoda ariko ubu tuzoyibona kandi tuzoyigura tunezerewe mhm. ariko kandi icyiza kihari mm. ni uko bijya bibiri n'atanu kabisa cumi bibiri n'atandatu twara tugura ku isukari yo mu burundi ajya amajana atanu yova ko kabisa tukayigura bibiri mm, kubera ubu abanyagihugu barakenye kabisa ni kurabana mu maso gusa ashe ni hatari uterera isukari yokoroka ikajya ku bihumbi bibiri ego no kuri bibiri na gatanu ariko ntiboneka eh, yareka reka ubu rero bigiye kugenda neza urujya ruganda rwarengeye kwa nyagihugu bayikenera ni benshi kandi n'amahindu bayikenera ni menshi nawe ugaca uvuga ngo ikoroke yego rero umvise vuba bavuga hirya ni ibintu by'amarengarenga bijya mm. ibintu by'ibikinzi ibyo ari byo bita bipacupacu mm, amarengarenga urabona ko nko mu gisagara cya bujumbura uh, abarimye baratera irengarenga hanyuma bakavomeza amazi yo mu migazo batazi n'iyava bamugaje ubona mbona amazi akunda gukama akunda tukabura nayo dukoresha nyine abantu tuba dupanze twasi indara ahantu mu mbangu z'abandi mm. mugari yibutse kuyivuga bwake none nk'imyaka je maze mbona je bazirima izo rengane ngavomeza ayo mazi nyine bakaba mm. babibonye ubu nyene none wumva aho tugwara aho twaragwaye urumva niko niko nobivuga ariko none ko babibonye eh, bibandanye cyangwa bihagarare ntibagerageze mugari nk'irengane ruhatugura nk'ijana mm. ayo maburanzo y'imigati ko ari ibyangombwa karashara bahawe ikiringo cy'umunsi umwe bahawe ikiringo cy'umunsi umwe bakora imikate nako cy'ukwezi kumwe cy'ukwezi kumwe mu ntunge eh, bahawe ikiringo cy'ukwezi kumwe kugira ngo babe bagiye kwa kwiyandikisha muri ico kigo maze basuzume ibyabo ko bimeze yuko babikora neza imikate bayikora neza gutyo ntibakore ibisinzikaza amagara y'abantu Ego nico gituma nyene nje ngaruka kwisanga. Ego me duga kwijambo nyarutse bitarasubiye. Ego urumva kintu musaba. Mhm. namusaba ko tudodora akatubariza igituma amareto atarakena kira ku mugoroba washimitse nyene hazododora umukuru w'igihugu ni umubyeyi dukunda cyane n'ukuri kuko eh. eh, urumva arakunda kuvuga ati mu gihe nimba aho batwegereye byase mm. mm. ego ariko apana je numva umengo ntiwari kurinda kunaniza umukuru w'igihugu oya ni muvyeyi wacu ko turamwemera mm. ko akora ibintu bimeze neza pfembe tugushimire ego hanyuma yo ikindi naco mm -hmm. kwisanganiro ntituyumva neza kuri mirongo icyenda gatanu igice kimwe ehm, mbewe wavuze hajya ko uherereye mugeni ku mutumba n'ikigoma hago mazone mugeni komine kayogoro nukuri no nako noshima ngo ko bandi bashimye mm rero ntemere no kwifukara mm jewe e, higaje kwa kabiri hari haho nagiye kuyigura ndanayibajije bahaswe n'ukungu bitabara yinyindi kandi iriho mm bagusiguriye iki urumva je naragiye ndayibaza mm ndabibajije nawe yakahadandaza acambwira ngo nguko niko bayibaza nyinshi nabubwira nti nari kwibaza gusa mm. basi numve asharaye inyuma ntibasi numve upfume umbarira ukuntu nzohanza mbaza mu nyuma mm. mu nyuma acambaza ngo ngo mbeho ngo wenda yigutumye mhm. ndahora mm. maze kuba mpoze maze kuba mpoze mbere aca ambarira ngo ntayiriho igiciro bayafatiye ko je ntaco nzi wibaza yuko hokogwa iki kugira ngo ibintu nk'ivyo bihagarare nuko abadandaza baduza ibiciro ubo bo bahana bisunza amategeko urakoze ikindi naco mm harabona umvise ku radio bavuga ngo ngo mukuru ngo mu gushinga leta ngo mu migambi we mhm. none ariko niko byari bikwiye kumera uya none nimba yabigizwe abifitiye uburenganzira cyangwa nimba yabonye abo yashyizeho babishoboye byose icyo babikurikirana kuko nyakubahwa wamumenyesha amakuru ibintu byose geramandara udafise ukuri inyuma cyangwa udafise ugushigikiye mibi cyangwa biriya mm. ntaho uja eh, bajya nibaza ko babivuze uko bavyumva n'ivyiyumviro vyabo ni nawe ndibaza yuko bivuze uko vyumva n’icyumviro ca yego nibyo mugabo kimwe kihari umuntu bazo barabe yuko abo yashizweho babishoboye tugushimire cyane bwana niyo ngabo Alex oya nibyo je babishoboye ku bwanje je nta kimwe kimwe gusa byinshi usaba umukuru w'igihugu mm. natuma turira ibiciro yaba umukene yaba umutuzi tubeho twese urakoze alex kandi agushimire ukuntu uri kurakira barasita uri kurabakira neza wisunze amategeko yambu mahoro ufise amasegonda mirongo ibiri eh, fasha ijyayo nde nose nturherereye umutungo wa magamba muri komine nyabihanga duga ku ijambo ufise amasegonda mirongo ibiri Eh, ikintu nagomba gushima nagomba gushimira nyakubahwa mukuru w'igihugu mm. kubera yatwemereye yuko abayizoraguhidatunga boja hanze akatuzanira agafuna n'intege tukinywera akayi mm. eh, hama tukongera n'agasima tukakaronka bitatugoye mm. ubu wibaza ko bizoba bitagoye nuko aha niho rero ikiganiro gira icushikirije duciye tukirangiriza mwakoze mwese mwakuye abaronse umurongo mwakoze cyane namwe mutaronse umurongo simvo zabavuye ko natwe nizere ko atari zatuvuye ko ariko muzogerageze hanyuma gira icyo ushikirije ngira icyo ushikirije ibyo nabyo ni ego gira icyo ushikirije ku kuri radiyo y'isanganiro mu kiganiro gira icyo radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe Burindwi kugira atange icyiyumviro ciwe